ima tu razni kompleks. <clears throat> Bismillah, alhamdulillah, sallatu wassalam, wa sallam, sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, opet put uzlica malom odabranom skupinom, da Allah subhanahu wa ta'ala učrsti i uputi napravi put. Govorimo o Allahu subhanahu wa ta'ala najljepšim imenima, pa smo prošli put govorili o njegovom imenu Allah i rekli smo da je to Allahu subhanahu wa ta'ala uh, e, najizvišenije ime po onaj uh, mišljenju većine učenjaka, je tako? Da je to najizvišenije ime. I istakli smo još ime, uh, odnosno mišljenje še, šeha uh, Abdurrahmana Saadija, da on usto smatra da je svako, Allahu subhanahu wa ta'ala uzvišeno ime, svako ono ime koje obuhvata sva ostala svojim značenjem obuhvata sva ostala svojstva, između ostalog je to ime Allah subhanahu wa ta'ala, tako, ono u sebi obuhvata ili upućuje na sva ostala Allahu subhanahu wa ta'ala najljepša imena. E, danas su za Allahovu pomoć, odnosno večeras ćemo govoriti o imenu Ar-Rab, gospodar. Mi to prevodimo gospodar. Ovo ime Ar-Rab je svakako a, e, drugo ime koje se spominje nakon imena Allah u Allahovoj knjizi, gledajući je tako, čitajući Allahovu knjigu iz početka, tako. Alhamdulillahi Rabbi, Rabbi l'Arabi. Pa je Rab, tako, ime koje se takođe najčešće spominje u Kur'anu nakon imena Allah. Ovo ime također je, ima e, znači široko značenje i obuhvata brojna Allah subhanahu wa ta'ala e, najljepša imena i svojstva, zapravo obuhvata sva njegova imena i svojstva obuhvata svojim značenjem kao gospodar. Pa je Rab kod Allahu i subhanahu wa ta'ala najljepših imena kojim se Allah subhanahu wa ta'ala poslije imena Allah najčešće i doziva. Ime Rab, gospoda, je ime kojim se Allah subhanahu wa ta'ala slavi i veliča. Ime gospoda, tako Ar-Rab, e, je općenito ime koje se, kad se govori o Allahu subhanahu wa ta'ala, spominje ovako odvojeno, samostalno, općenito, je li tako? Al-Rab. Dok, kad su u pitanju drugi, može se spomenuti, je li tako, međutim, može se odnositi ovo ime i na nekog drugog, ali ne općenito da se ovako samo kaže gospoda, nego da dođe u genitivnoj vezi, je li tako? gospodar kuće. U smislu vlasnik kuće. Dok za, vezano za Allaha subhanahu wa ta'ala u Koranu se spominje odvojeno, samostalno. Gospodar općenito. Zašto? Zato što je on apsolutni gospodar. Ali najčešće se u Koranu uh, e, ime rad spominje isto tako u genitivnoj vezi. Odnosno, Rabbul Alamin, gospodar svjetova, gospodar svih svjetova, robu se mevati vol ord, gospodar nebesa i zemlji, u robu menaike, gospodar melika, tako, u robu arš, gospodar prijestolja, uzvišenog prijestolja i arša. Ime rab gospodar je u Koranu spomenuto 900 puta. Od toga je svakako, alhamdulillahi, rabbil alamin, tako, kul agajra Allahi evri rabben, u evu rabbu kulli šeji reci zar mimo Allaha i da imam potrebu za nekim gospodarom, a on, Allah je gospodar svega, rabbu kulliši. Pa da je Allah gospodar svega, gospodar svih svjetova, gospodar svega, to je način šta slavljenja i veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala. To je način slavljenja i hvale, je tako? Allaha subhanahu wa ta'ala. Inna rabbeke huva l'kaviju l'aziz. Zaista je tvoj gospodar silan i moćan. وَكُرْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ min hemezati šejatin, wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Tebi se, gospodar, utječem od uznemiravanja šeitana i tebi se utječem da od njihovog prisustva. I tako dalje, znači na raznim drugim mjestima, beldetom to jibetun u rabbun gafur. plodno i dobro i dobra zemlja, jel tako misli se na sebe. I gospodar koji mnogo prašta. Ovdje je rod, jel tako, mi pridodato ničemo općenito. Uopšteno znači gospodar. Po sebi pismo Robi Keralim i slavi ime svoga veličanstvenog gospodara. Isto tako ovo ime se često spominje u dovama poslanika i dobrih ljudi, inače u domama koji se spominju u Kur'anu. Šta znači rob? Mi smo već rekli da je to mi prevodimo tako, kao gospodar. Međutim, u svom značenju, šta znači rob? U arapskom jeziku rob znači vlasnik. Zatim znači gospodar. Tako. Zatim znači upravitelj. O tako, onaj koji nešto programira, o tako. Zatim znači odgajate. Zatim znači podržavate. Zatim znači onoga koji daje blagodat. Koji je vas pa blagodat. Ovo sve značenja ili neka od značenja kako u arapskom jeziku šta znači Ar-Rab. Pa Ar-Rab je El-Malik, El-Sajib, El-Murabbi, El-Mudabbir, El-Qayyim, El-Munaim. Sve to znači Ar-Rab. Već smo prije napomenuli da se ime Ar-Rab samo za Allaha subhanahu wa ta'ala spominje ovako odvojen. Kad se kaže Ar-Rab, onda je to Allah. Onda je to obavezno šta? Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, kad se kaže gospodar za nekog drugog, na primjer za nekog od ljudi da je gospodar nečega, u smislu vlasnik nečega, onda se obavezno spomene sa tim na što se misli da je vlasnik. O tako? Spomene se sa onim na što se misli da je vlasnik toga. Ovdje sad navodi mišljenja jezičara, je li tako? Kaže Ar-Rab, kao što kaže Rabi, poznati jezičar, kaže Rab u osnovi znači odgoj. Pa vidite, on je gospodar svih svjetova. Znači, odgajatelj svih svjetova. Pa šta je to odgajatelj ili odgoj? To je osnivanje nečega ili stvaranje nečega iz stanja u stanje. Je tako? podizanje nečega iz stanja u stanje dok ne postigne svoju potpunost. Sad dobivamo, znači, e, sa te strane, je tako, potpuniju sliku šta znači gospodar svih svjetova, je tako, da on taj svijet odgaja, stvara, kao da ga uzgaja, je tako, razvija ga iz stanja u stanje dok ne postigne svoju svoju potpunost. Pa se kaže, jel tako, rabbehu ili rabbahu, odgaja ga, jel tako, ili rabbebehu, isto tako, odgaja ga. Tako su govorili, kaže Arapi, li en yurebbini rađulom min korejšin ahabun ilaje min en yurebbini rađulom min havazin da me odgaja čovjek iz Kureša, draže mi je nego da me odgaja čovjek iz plemena Hevazin. Tako. Ne kaže se ni za kog da je on Arab, apsolutno gospodar, osim za Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta znači ovo kad kažemo za Allaha subhanahu wa ta'ala da je on apsolutni gospodar? To znači da je on taj koji je na sebe preuzeo da će ispuniti ili znači na sebe preuzeo da dostavi ili ispuni sve ono što je potrebno svim stvorenjima. Gospoda, znači da je on sebe obavezao da će ispuniti potrebu i ono što je korisno svim svim stvorenjima. Znači svemu što postoji. Pa Allah subhanahu wa ta'ala je on je gospodar svih svjetova, znači šta? Da on je sve stvorio i da on na sebe preuzima tako da održava sav taj svijet. Odnosno sve te, sve te svjetove za ljude je dozvoljeno, znači, ili može se reći u arapskom jeziku, da su gospodari nečega u smislu vlasnici. Pa se kaže Rabbul Faras, je tako? Vlasnik kobile, je tako? Faras je kobile. Ili Rabbul Hisan, vlasnik konja. O Rabbul Da, gospodar kuće, odnosno vlasnik kuće. Tako je u Suri Usf došlo, je tako, da se vladar je tako, Egipta zove gospodarom, je tako, uz kurni enda rasike, kaže Jusuf, ali se nam, onome što je bio sa njim u zatvoru, spomeni me kod svog gospodara, misli se ovdje našto, kod svog vlada, kod svog vlada, pa en sahu šeitanu dikra rabihi, pa mu je šeitan dao da zaboravi da ga spomene kod njegovog gospodara. Zatim kad je vladar Misra čuo tumačenje sna, onda je poslao i zaslanika, je tako, u zatvor da kaže Jusuf Ali Salam, da izađe i da pođe sa njim kod voda. Pa onda Jusuf Ali Salam, kad mu dolazi ovaj zaslanik, kaže Irđe ila Arabik. Vrati se svom gospodaru. Fes'elhu ma balun nisvetillati qatta'ne ejdijehun. I pita ga, šta je sa ženama koje su islik, isjekle svoje ruke? Nije htio Jusuf, ali se nam da izađe iz tamnice dok se ne rasvijetli optužba, a tako potvora koja je protiv njega iznešena. Kaže Ibn Ketir, rahimahullah ta'ala, isto tako kutumačeći ime Arab, da je to El Malik, vlasnik, El Mutasarif, onaj kad, koji sa nečim raspolaže. I isto tako kaže u jeziku se može reći za esejid, za gospodar. tako? Da je Arab gospodar. Sva ova značenja su ispravna u pogledu Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve što Arab u arabskom jeziku znači, ispravna su sva ta značenja da se odnose na koga? na Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je on šta? I Malik, je tako? I Sejid, je tako? I, kako ovdje kaže, El Mutasarrif, lil Israh i tako dalje. Kaže Ibn Qajim, rahimahullahu ta'ala, Rabbul Alamin, govoreći o Rabbul Alamin, gospodar svih svjetova. na što se odmak odnosi njegovo gospodarstvo? Na što se njegovo gospodarstvo nad svim svjetovima odnosi? Kaže, to podrazumijeva da on raspolaže svim svjetovima. Da on upravlja svim svjetovima. Da on, Allah subhanahu wa ta'ala, da se njegovo naređenje u svakom trenutku sprovodi u svim svjetovima. Znači u svakom trenutku. To svakako znači da on je gospodar svih svjetova, da on svakog trenutka raspolaže sa svim što obuhvata, što obuhvata i svjetovi. Sve što ima u svim svjetovima, svakog trenutka sa tim Allah subhanahu wa ta'ala raspolaže i upravlja. I on Allah svakog trenutka stvara, jel tako, obskrbljuje, usmrćuje, oživljuje, uzdiže, ponižava, daje, uskraćuje, tako, daje vlast, oduzima vlast i jednostavno sa svim raspolaže po svojoj savršenoj volji. Po svojoj savršenoj volji. Kogod za neki bilo šta od ovih stvari koje podrazumijeva ime Lamp. Šta je on? on je zanijekao njegovo gospodarstvo i njegovo božanstvo. Al tako? Z njegovo gospodarstvo i njegovu božanstvenost. Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer on, kao ilah i kao rab, je savršen. Al tako? I on baš na ovaj način raspolaže, upravlja vlasnike svih svih svjetova. Kad kažemo svi svjetovi, Rabbul alamin onda ovo alamin obuhvata sve mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta su? Alam je svijet. Alamin, šta su svijetovi? To je sve što postoji mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je on gospodar, kad kažemo Rabbul alamin, isto kao da smo rekli i kao što je došlo u Koranu Rabbul, وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ A on je gospodar svega. Znači, on je apsolutni gospodar svega. Svakog trenutka sve posjeduje, svim upravlja, ali tako, sa svim raspolaže, sve je, znači, po njegovom planu, njegovoj odredbi, njegovoj upravi, ništa ne izmiše njegovoj kontroli. Pa kad kažemo Rabbul Alamin, to znači da on sam održava i upravlja svim svjetovima. A tako? On samo sebi obstoji, kako mi kažemo. Tako? Kako, šta to misli, našto se misli da on sam o sebi obstoji? Znači, on je neovisan, ništa mu ne treba. Nikomu ne treba. On u svom postojanju nema potrebe ni za čim. Je tako? Dok svi svjetovi ne mogu ni trenutka postojati bez njega. Pa on sam o sebi obstoji, a svi svjetovi obstoje kako? I ovise o njemu. Postoje i obstoje, tako, traju na osnovu njegovog stvaranja, njegove moći i na osnovu toga što ih on održa, održava. O tako? On nad svim bdi. O tako? I iznad je svega. Sve je pod njegovom kontrolom. I dobro i zlo. On se iznad Arša uzdigao. O tako? I on je jedini taj koji upravlja svijetom. Sve stvari, je tako, su pod njegovom upravom. Pod njegovom upravom. On daje i skraćuje uzdiže i spušta, oživljava i smrći, je tako? Njemu se vraća pokajanje, je tako? Teuba, njemu se vraća oduzimanje i davanje, njemu se vraća otklanjanje tegova, sve se njemu vraća. I on zapravo je upravo ono što stoji u ajetu sure Ar-Rahman, jes eluhu men fisse navati vol ah. Od njega traži svi i na nebesima i na zemlji. Kulle jeumin huve fiše. Svakog trenutka je on nečim zauzet. Čime zauzet? Nebesima i zemljom, svim ovim svjetovima. U stvaranju, održavanju, upravljanju svim, svakim deta, svakim detaljem. Zato je on taj, znači, za koje je la manja lima alpa, ne može niko spriječiti ono što on dadne. Vada mu'atije lima mana. Ali ne može niko dati ono što Allah uskrati. Vala mu'atibe li hukmi. I niko ne može se nadovezati na njegovu odredbu. Na njegov propis. Nema komentatora, nema, znači niko ne može komentarisati njegovu odredbu. La mu'atibe li hukmi. Ovo je došlo u kuranskom ajetu, braće. Znači, pogledajte vladare, silnike, koliko god su moćni, da li tako? Šta god odrede, propišu, na to ima komentar, da tako? Možete dodati, ispraviti. Da tako? Može doći neka situacija, da li to baš sve Ne. Za Allaha subhanahu wa ta'ala la mu'aqqila li hukmi. Kad on nešto odredi gotovo. Tu nema nikakve, znači tu dodatno da se nešto ispravlja, dodaje, ne. Odredba se njegova sprovodi. Vola radda li emri. Niko ne može odbiti njegovo naređenje. Niko ne može odbiti njegove naređenje. Vola mu bez dineli kelimari. Ovdje kad se kaže ne može niko odbiti njegove naređenje, misli se šta? Kaderom što je on propisao i odredio. Je tako? Niko ne može odbiti njegove, njegove naređenje. Niko ne može promijeniti njegovu riječ. Je tako? Niko ne može promijeniti njegovu riječ. Njemu se uzdižu meleci, je tako? i njemu se uzdižu djela. Njemu se uzdižu meleci sa djelima ljudskim, početkom i krajem svakog dana. On određuje sudbine i on određuje vrijeme. I onda ove sudbine koje je odredio, vodi ih ka njihovom određenom vremenu i trenutku. Jer Allah s.a. sve odredio. Je li tako? i za sve što je odredio, odredio vrijeme. I onda događaj razvija i određuje da sve se dogodi u onom trenutku u kojem je on odredio unaprijed da se, da se dogodi. I tu nema kašnjenja. Tako? Jer kad bi tako bilo, kad bi, kao što ljudi onaj, kasne, dođu ranije, brzaju, uspore, ali tako, ne radi im sad, nabere kasni, na... onda to bi nastao haos o tako, u svijetu. Ali, Allah subhanahu wa ta'ala je sve odredbe odredio. I vremena im odredio. I sve što je odredio vodi da se poklopi i razvije i desi u određenom trenutku i vremenu. I zamislite sad koliko Allah subhanahu wa ta'ala detalja. Koliko Allah subhanahu wa ta'ala, sa koliko Allah subhanahu wa ta'ala detalja upravlja u svakom trenutku. Koliko okolnosti treba da se poklopi samo za jedan događaj. Je tako? koliko komoci treba da se poklopi samo da ja ovdje, na primjer, sad dođem, sjedem i čitam ovu knjigu. U ovom trenutku. Sada te vraćam. Znači, da bi se ovo sad desilo, sad ovaj moj prethodni život od 40 godina, je tako, rizvetski, sam on je morao da se odvije da bi došlo do ovog trenutka i da se sad ovo događa. I sad svaki od vas ima svoj predavni život. A tako? Da se sad u ovom trenutku svi ovdje se veramo, skupimo, a tako? I da Allah subhanahu ta'ala na ovaj način i vada činimo. E tako Allah subhanahu ta'ala sve određi i svaki, svaku odredbu vodi ka vremenu u kojem, a i vrijeme stvara, je tako? u kojem je određeno da se to da se to desi. Tako on upravlja, upravlja svim, je tako? A za korist svih njegovih stvorenja. Je tako? Sve što je odredio i sve što upravlja jeste u korist onoga što je stvoren. Kaže ime Rab je jedna od najuzvišenijih pohvala Allahu subhanahu wa ta'ala. Kad želiš Allaha subhanahu wa ta'ala da hvališ i da slaviš njegovo ime Rab, je jedno od najuzvišenijih pohvala. Jer kad kažeš na njega da je on Rab, Rab ili gospodar, gospodar svih svjetova, onda si Allaha slaviš i veličaš onako kako nas on odma podučava da ga veličamo. Pa na samom početku Kur'ana tako fatihe Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ovo Rabbul alamin nakon slava Allahu gospodaru svih svjetova. Ovo gospodaru svih svjetova došlo je šta? U kontestu hvale. Al tako? Da je on gospodar svih svjetova, vlasnih svjetova. Pa alemun, ovdje je množina od alem, svjetovi. I to obuhvata sve ono što je mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa zahvala i slava gospodaru svih svjetova. Veliki je broj ajeta u Kur'anu gdje Allah subhanahu wa ta'ala ističe ovo da je on gospodar svih, svih svjetova. I on sebe hvali da je on gospodar svega, je li tako? E gajra Allahi evgi rabben, vahu rabbu kulliši. Zar da imam potrebu za nekim drugim gospodarom, a on je gospodar svega, kulliši, rabbu kulliši. On sebe Allah subhanahu wa ta'ala slavi i hvali tako što ističe da je on rab kulliši, gospodar svega, svake sitnice. Gospodar svega. Allah subhanahu wa ta'ala sebe nakon što sa što nas Allah subhanahu wa ta'ala podučava da Allaha i mi slavimo tako što ćemo isticati to da je on gospodar svih svjetova, onda poslije toga vidjet ćemo da nas Allah subhanahu wa ta'ala podučava i da ga slavimo time što ćemo isticati da je on gospodar Arša, prijestolja. On je gospodar svega, je li tako? E sad kad kažemo da je on Rabbul Arš, gospodar Arša posebno. Je tako? Zašto? Zato što je Arš najuzvišenije Allahovo subhanahu wa ta'ala stvorenje. Najveće, je tako? Najveće i najuzvišenije Allahovo subhanahu wa ta'ala stvorenje. Pa on, Allah subhanahu wa ta'ala, sebe hvali čime? Da je on gospodar La ilaha Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim da je on gospodar veličanstvenog arša. Pa ga tako i mi slavimo, je li tako? Zatim kaže, فَتَعَالَ اللَّهُ مَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ Uzvišen je on, istinski vladar, ili vlasnik, je li tako? Nema ilaha, nema Boga mimo njega, on je gospodar, ovdje Rabbul Arshil Kerim plemenitog ili časnog arša. On je gospodar časnog prijestolja. Allah subhanahu wa ta'ala sebe hvali i slavi time što ističe da on gospodar nebesa i zemlje. Pa kaže, jel tako, Rabbu sema vati vol ardi vama bejnehuma. On je gospodar nebesa i zemlje i svega što je između njih. Fa'buduhu vas tabir li ibadetih njemu robuj i ustraj na robovanju njemu. Hel ta'lemu lehu semija. Znaš li ikog da se tako zove? Kako? Allah. Ima li iko da, da se zove Allah, osim Allaha? Pa ajet počinje kako? Je tako? Ovo je sura Merijem. Allah subhanahu wa ta'ala ističe da je on gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između, između njih. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala sebe slavi i veliča tako što ističe da je on gospodar naš i naših svih predaka. Da je on gospodar naš i gospodar svih naših predaka. Pa kaže Musa alaih sallam kad razgovara sa Firavnom pa kaže Pita ga Fir'aun, ko je tvoj gospodar? Ko je taj Allah? Pa Musa ali se ona navraja ko je, o tako? Gospodar istoka i zapada, između ostalog, Rabbukum wa Rabbu abaikum ul evvelin, on je vaš gospodar i gospodar svih vaših predaka. I vaš gospodar i gospodar svih vaših predaka. Allah subhanahu wa ta'ala za sebe ističe da je gospoda istoka i zapada. Rabbul mešriki wal magrib. On je gospodar istoka i zapada. U drugim ajetima Allah subhanahu wa ta'ala ističe da je on gospodar istoka i zapada. Rabbul mešariki wal magrib. A onda u suri Ar-Rahman kaže on je Rabbul mešriqajni wa Rabbul magribajni. Gospodar dva istoka i dva zapada. A? E sad ovdje. Po pa ustanovu su skoro, da, da postoji još jedno sunce. Ja. Mm. Još jedno sunce u sistemi, tako nešto. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala je ovo izazov. Ovi kuranske ajci su izazov. O tako? Allah subhanahu wa ta'ala govori apsolutno istinu. Samo istinu. O tako? I sve što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio je apsolutna istina i tačno. I vidite sad, kad govorimo o Koranu i ljudi nekad daju ili unosi neku sumnječavost vezano za Kur'an ili postavljaju pitanje kako je to skupljen Kur'an i tako dalje. Ali pogledajte kako su Ashabi Redvan Umaj Alim i sve generacije Islama je tako prenile Kur'an. Nema greške. Samo gdje je prvi put rečeno gospodar istoka i zapada do sudnjeg dana se prenosi tako. Samo gdje je rečeno gospodar istoka i zapada jednog ostalo je tako. Tamo gdje je rečeno gospodar dva istoka i dva zapada, ostalo je tako. Nema greške. Je li tako? A s druge strane izazov, ljud sad kad čite šta je u gospodar istoka i zapada, dobro to razumljivo, tako, to im je blisko nekako, ovdje im se događa na očinu. Pa šta je sad ovo gospodar istoka i zapada? Krivo se našli. A ja, vidi, znači, evo sad mi kažemo, otkrili se, je li tako? Aj dobro sad, ali šta je sa svim ljudima ovih 14 stoljeća koji su živjeli? Za njih je bilo iskušenje, je tako? Za njih je bilo iskušenje i izazov da vjeruju da je on gospodar istoka i zapada. Jesmo razumili? I za njih je bilo iskušenje, ko što je i danas iskušenje za mnoge ljude koji nemaju tog saznanja da je otkriveno nešto. Je tako? da on gospodar dva istoka i dva zapada. Šta je sad ovo? Ja nisam imam pojam, eto, otkriveno, ali ja ne znam šta je to. Je, e, vidi. Znači, mi nismo sigurni, jel to sad što je otkriveno, šta je to, na što se to odnosi. Ali uvijek ostaje Allahova riječ, šta? Izazov. O tako? Da se na njima razotkrije mu'min, istinski mu'min koji vjeruje u svaku Allahovu riječu od onoga koji se začas pokoleba. Jel tako? Od onoga koji se brzo pokoleba. A sve što je Allah objavio, apsolutna, apsolutna istina. Allah je ovim imenom najčešće dozivan. Kojim? Mimo imena Allah, je tako? Imenom Rab. Imenom Rab. Pa, kaže uh, Abdurrahman Sa'adi, rahmanullah ta'ala, šta znači ovo rab? I zašto je najčešće dozivan Allah subhanahu wa ta'ala u dolama baš po ovom imenu? Zašto? Kaže, on je taj koji sve odgaja i uzgaja. Jel tako? On svime upravlja. I on upravlja svim blagodatima. Pa kad čovjek pruži ruke Allah subhanahu wa ta'ala i traži, upravo od njega traži ovim imenom. Je tako? Kojim se direktno, je tako, oslovljava onaj koji je gospodar tih, tih blagodati. Koji upravlja svim tim blagodatima. Allah subhanahu wa ta'ala je gospodar svih stvorenja i gospodar svih blagodati, jel tako? I sve odgaja i uzgaja. Ali mimo svega, jel tako, kaže še Abrahman Sadi, mimo svega Allah subhanahu wa ta'ala posebno odgaja koga? Svoje iskrene robove, mu'mine. I njihova srca posebno odgaja. Allah subhanahu wa ta'ala je odgojio, je tako, i uzgojio, i odgojio, i nevjernike. Tako. I dao im da i oni, je tako, se rode, stasaju, odrastu, nauče, otkriju, je tako da. Međutim, nije njihova srca odgojio i uputio na iman da vole svoga gospodara iznad svega da robuju svome gospodaru iznad svega, da strahuju od svog gospodara iznad svega, da su za svog gospodara vezani mimo svega. Sada, pa je ovo poseban odgoj. Odgojio je njihova srca i njihove duše i dao im poseban moral i poseban ahlak. Je tako? Poseban ahlak. Zato od tog posebnog hlaka njegovih ovih posebnih odanih robova jeste da ga baš dozivaju i od njega traže ovim ovim imenom. I da mu zahvaljuju na ovoj posebnoj blagodati posebnog odgo odgoja. Mi ćemo vidjeti da je ovo posebno jasno ili na prvi pogled jasno kroz koranske ajete kad čitamo uh, priče o poslanicima, o Allahovim poslanicima, onda ćeš vidjeti, na primjer, da prvi koji su se Allah subhanahu wa ta'ala od ljudi obratili dovom su ko? Adem alaih sanam njegova žena, je tako? Čim su pogriješili i Allah subhanahu wa ta'ala i doziva i ukorio ih, šta je prvo što izgovaraju? Rabbena. Gospodar. Gospodar, znači. Jel tako? Prvo što izgovara i kažu Rabbena, valenna anfusena, wa illem tagfir lena, wa tarhamna. Gospodaru, mi smo se, gospodaru naš, mi smo se prema sebi ogriješili. Pa kako je bilo sa Adamom, ali i selam, još prije nego što je ispušten na zemlju, jel tako? Odmah se ovako obratio Allah subhanahu wa ta'ala. Tako je bilo i sa Nuhom. Jel tako? Rabbi gofirli, voli vari deje, voli men dehale bejtije mu'minan, voli mu'minine, voli mu'minat, O gospodaru moj, oprosti meni i mojim roditeljima, je tako? I mominima, i ona me kuđe u moju kuću kao momin. Isto tako kad je Allah subhanahu wa ta'ala potopio njegovog sina, obraća se Allahu kako? Rabbi in nebni min ehli, gospodaru, zaista je moj sin od moje porodice, o inna vada kel haq, A tvoje obećanje istina. Tako. To je obraćanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Pogledajte Musa alejsalam. Tako. Allah subhanahu wa ta'ala obraća najčešće sa Rabb. Rabbi gfirli vali ehi. Gospodar, uprosti meni mome brat. Kad? Kad se vratio sa sinaja, je li tako? I kad je vidio šta su Benu Israilu radili, šta rade sa zlatnim teletom, i kad je zgrabio Haruna za kosu i za bradu, je tako? A? I kad je bacio levše iz ruku, je tako? I zgrabio Haruna za kosu i za bradu, pa kad mu je ovaj rekao, je tako, svoje opravdanje, onda kaže Rabbi Firli Voli Ehim gospodaru, prostiti i meni, i mome, i mome vratu. Vatkhilna fi rahmetik i uvodi nas u svoju milost. Isto tako kad je prvo 70 Benu Israil, od Benu Israila sa sobom, tako. Pa kad je Allah Spanova Teala pogodio munjom, je tako? Kaže Musa alaih salam, Rabbi lav šite ehlektehum min qablu wa ijad. Rabbi, لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه. Gospodaru, da si ti, ti si mogu uništiti prije ovoga, a i meni. Tako. Ali Allah smano tela to dao samo da ali tako bude fitno iskušenje za njih. Jusuf ali se nam isto tako u zatvoru dovi kako Rabbi siđenu ahabbu ilaje ima je da ona ne jele. Gospodaru, meni je zatvor draži od onoga na što me nagovaraju. Meni je zatvor draži od onoga na što me nagovaraju. La havla vera kuvate illa mi. Jusuf Ali Selam zatvor draži od užitka sa lijepom i ugledom ženom. Opako? Subhanallah. A danas je mnogim ljudima draže da počine i širk i kufr i da se pravdaju svim svačim od zatvora. Pogledajte ove tako, kontradiktornost. Pa onda, dalje, isto tako Jusuf Ali Salam na kraju sure, kad želi Allah subhanahu ta'ala da zahvali Rabbi, kad ateiteni min al-mulki wa allamteni min ta'vilu l-ahadithu, gospodaru, ti si mi evo dao ovu vlast, je tako? I podučio si me tumačenju snova nadraja, je tako? Blagodati koje je Allah subhanahu ta'ala dao. A onda dovi za sljedeći stupanj, je tako? Uh, <clears throat> emitni muslimen u alahikni bisa alahim. U smrti me kao muslimana i daj me, spoji me sa svojim dobrim robovima. Zekirija, ali i sram, kad je ostao bez potomstva, doziva Allah subhanahu wa ta'ala ovim imenom. Je tako? Traži od Allah subhanahu wa ta'ala potomstvo. Zekirija, ali i sram, rabbi hebli bin ladun ke zorrijetan tajibe, gospodar daj mi od sebe lijepo potomstvo. Zatim, Suleiman, ali i dobio Allah subhanahu wa ta'ala nakon što ga Allah subhanahu wa ta'ala iskušao nakon tog iskušenja istikfar čini i dobi Rabbi ufirli wa hebli mulken la jam dobi li ahadi min ba'di gospodaru ti meni uprosti i podari mi carstvo koje neće imati niko poslije i židovi danas opet hoće da imaju carstvo njegovo a on u dobi rekao da niko poslije njega je tako neće imati tako. Tražio da Allah čanav tajara da nikome poslije njega ne da tako carstvo. Pogledaj. Rabbi firli. Vahabli mulken la jembedi ili ehadi min babi. Gospodar, oprosti meni i daj mi carstvo koje neće jel tako trebati i koje ne treba da ima niko poslije mene. I niko neće imati tako carstvo kao Suleman Ali Salam, A židovi kažu, mi težimo i hoćemo da, da tako ponovo postavimo i ustanovimo Sulejmanovo pri, onaj, a, kako se zove, prijestu, je tako? I njegovo carstvo da obnovimo. Ono da Allah traži on, je tako? Da niko više posle njega to ne ima. I neće imati, je tako? Zato mnogi židovi danas su nacioniste posebno ljudi, je tako? jer oni kažu da oni ubrzavanjem, proizvodnjom istorije je tako? i događaja, u stvari ubrzavaju svoj pro, propast. Jer ovi čvrsto vjeruju da se neće desiti i obistiniti to carstvo Sulejmanovo ponovo. Znaju za to, je tako? da to neće biti. Nego samo požuruju sa onim trenutkom kad će šta, biti uništeni biti uništeni i kad će i kamen i drvo govoriti Jest, Allah u robe dođe vam. Evo ga ovdje. Koji je ono drugo, kako se nam zove? Ilan Garpad. Koji je oni sadi, yes, ovaj, tamo. Jest, tu drvo Garpad. Ono jedino neću. Jest, ono tako se zove na arapskom. Ja ne znam kako izgleda i ne znam kako se zove. Naravno. Jest, da li ga uopšte u našem podnebju ima. Ljudi su mi u Beču gore pokazivali, znači da su bečki parkovi masovno zasađeni baš tim drvetom. I raste uspijeno. Jest, ali nisam ja siguran, znači nije, nije mi to potvrdio, onako ljudi pričaju, evo tu je to drvo Garkad. Je tako? Garkad. Garkad. Garkad. Jest, tako se zove. Neće kod nas, mi sve sviješa modre. <laughs> ali je to drvo znači koje nema plodova. U parkovima se sadi, ima jako zeleno lišće i onako... Dobro, hvala. Jeste, dobro, hladavno. Dobro. Isto tako, znači, ovim imenom doziva Allah subhanahu ta'ala žena Imranova kad je začela koga? Merijem, je li tako? Rabbi inni nevertu leke ma fi botanik ja tebi zavjetim ovo što je moje, u mojoj utro, utrobi. Jel tako misleći da je, da je sin da ga zavjeti za hram. Jel tako da služi hram. Zatim, dova dobri robova koje Allah spano tela spominje pri kraju suri Al Imran. Rabbana innana sami'ana. Munadijen yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. I na početku svakog obraćanja Rabbana, o gospodaru naš, mi smo čuli onoga koji poziva u iman, pa smo se odazvali. Je tako? Rabbena fagfir lena dunubena, gospodaru, pa uprosti nam naše grijehe. Rabbena wa atina ma wa atena, gospodar, daj nam ono što si nam obećao. I tako dalje. Isto tako u suri, u suri Furkan, je tako? ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما فتقول ده الله ربو ميلوستي وكاب سوبرش الله ربنا اصرف عنا ودغنا يودنا عذاب جهنم جهنم سكو عذاب باتم الله بصانيك محمد صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى Često i najčešće dozivao sa ovim imenom Rab i tako ga hvalio i slavio. Pa dova koju je Rasul sallallahu alaihi ve sellem nazvao da je sejidul istikfar. Je tako? Najbolji istikfar. Je tako? Najbolji istikfar. Znate tu dobu? Allahume ente rabbi. Allahume ente rabbi pa se obraća i prvo što mu se obraća jeste poslije Allahovog imena Rab. Baš kao što je došlo u Fatihi. Allahum anta rabbi la ilaha illa anta. Halakteni wa ana abduke. Wa ana ala ahdike. I tako da. Rasul sallallahu alaihi wa sallam kad bi lijegao u postelju, Allahu se obraćao opet sa ovim imenom. Allahum rabbi samavati wa rabbi l'arbi rabbi l'arši Rabbana wa rabbe, wa rabbe kulle šeji. Gospodaru naš, gospodaru svega. Falikul habbi wa nava i tako dalje. Isto tako noćni namaz bi otvorao i počinjao sa dozivanjem Allaha subhanahu wa ta'ala kako na ovaj način. Allahumma rabbi Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila, fatira samavati wal ardu i tako dalje. Znači, u svim svojim dolama, u najodebranijim dovama, jel tako, u najčešćim trenucima, jel tako, trenucima koji se ponavljaju svaki dan, ustajanje, lijeganje, jel tako, noćni namaz, te najčešće situacije, Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam, je Allaha dozivao kako? Sa rab, rabu semavad, rabu l'arševadim, rabu l'alamin, tako ga dozivao, Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Isto tako kad nekoga zadesi neka nevolja Rasul sallallahu alejhi ve sellem je podučio da se dovi sljedećom dovom La ilaha illa Allahu l'azimul halim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم فهذا najčešće u čitavu ovoj dobi šta? Rab. Pa tako. La ilaha illa Allahu al-azim al-halim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم i brojni drugi, drugi, druge dove gdje se upravo Allah subhanahu wa ta'ala u dovama Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem najčešće doziva sa imenom Rabb gospodar. Šta u sebi sadrži, šta u sebi podrazumijeva ovo ime? Koliko ima dozana? A? Kod vas znači kasni? Ja. Ako je vrijeme za da proučite, ne znam, pa ćemo vidjeti. Pa možete nam dati prozor, sve. Pa je naši a mozak ima. Allah akbar. Ono kad je rekao, ana rabbikum dakle, al-alam, Neke je na ahiret i olovola. Čim je Firavn sebi prepisao gospodarstvo, jel tako ja sam vaš najveći gospodar, ova spana tela bi kazni brzo postoje. Allah akbar. razlog, pa kad, je, kad su mravi, jel? Kako su, kako je? E, dok nisu došli u dolinu mrava, jel tako? Halat nemretun ja i van nemretun ludhulu mesakinikum. O mrav, uđite u svoje skonište, tako? La ihtimannakum Suleiman wa junuduhu wa hum la iš'arun da vas ne, ne zgazi Suleman i njegova vojska, a da zato i ne primijete i nosite. Fetebeseme dahike min kaulihe. Da pa se nasmiju zbog onoga što je ona rekla, jer je on njema vas pana tela dao da on razumio njen govor. U svakom slučaju, znači, e, sljedeće pitanje je šta u sebi podrazumijeva i šta u sebi nosi ovo ime Rab dugo je poglavlje, pa ćemo ga ostaviti, znači, ovaj, za sljedeći put. A u suštini ono što bi još večeras naglasio jeste da našim ljudima zapravo baš mnogo nedostaje da shvate i da im se u srce usadi značenje ovog imena, Rab, gospodar. Da je Allah smanao tajala gospodar. Je tako? Jer naši ljudi, to tako isprani nevjestvom, ateizmom, raznim filozofijama, jel tako, nemaju edeba u odnosu sa Allahom subhanahu wa ta'ala. tako? Nemaju edeba u odnosu sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa Što proizilazi iz njihovog slabog imana ili licemjerstva ili nevjerstva. Jel tako? Jer rob, gospodar svih svjetova, to kad se spomene srce treba da, da zastrepi što je od, od osobina vjernika, ali tako, da im srce zastrepe kad se Allah spomeni. To nešto uzvišeno, nešto veličanstveno, tako, njimov uzvišeni veličanstveni gospodar, nije bilo ko. Svata, znači ljudi su jednostavno izgubili taj pojam, pojam poštivanja, poštovanja iznad svega, Ljubav iznad svega. Je tako? Smatranja da je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar svega iznad svega, apsolutni gospodar. Da je njegovo gospodarstvo neupitno i apsolutno. Tu ljudi naši ne mogu da razumiju. Čak mnogi koji za sebe tvrde da su muslimani, je tako? Kad dođe određena pitanja, određeni ajeti, šta počnu se joguniti? kao da se radi da je to nešto izglasano na parlamentu, pa sad se buni. O tako. Traži promjenu, izmjenu zakona i amandmane. A e tako se ponašaju, tako. I još gore od toga. Čak često sami za određene stvari ili za objavu u cijelini ili za šerijat u cijelini ili za ovu vjeru u cijelini često sami, iako ističu da su muslimani, govore vrlo ružne riječi. Pa tako? Pa kad se počne isticati šerijat i ono što jest u šerijatu, onda kažu, pa tako, to je radikalno. Vi ste radikalni. Dobro, šta smo mi radikalni? Radikalni smo što spominjemo ono što jest u Koranu, je li tako? I zato što smo, zato što je u Koranu i što je od sunata Allaho poslanika sallallahu alaihi sallam, zato što se zato zalažemo da to stvarno bude tako. Sa smo mi radikali, ali? A, nismo mi radikali, nego si ti Allaha obtužio da je objavio radikalnu knjigu. Tako, I da je po Muhammedu sallallahu alaihi sallam objavio radikalan šarijet. I šta to znači radikalno? Tako? I ovaj, mi često govorimo tako, ovi ljudi i ovo društvo savremeno je krenulo u kolaps. I ne može se zaustaviti osim radikalnim promjerama. E pa tako, mora stvarno neke ozbiljne velike zaokrete da, da, da napravi da bi se spasilo. Svatar. I onda, baš sam danas čuo, jedan mi vrat priča, A on sebe tako smatra osnovno. Zašto? Zato što ja sam odmah shvatio, tako, šta je ovdje problem? Što on poistovjećuje islam sa židovstvom i kršćanstvom. Zaboravljajući da je islam istina, a da je ovo ostalo nevjerstvo. E, umoje tako? Jesmo razumeli? Znači, onda to poistovjećuje i daje im isto pravo. Je tako? Ali može li biti diskriminacija zla? Ne može. Znači, ako je nešto nevjerstvo i širk, treba spriječiti ili tako, suzbiti. To nije diskriminacija. Zašto vi sad suzbijate, ili tako, lopove, e, ne znam, narkomane, ubijice, zašto ih hapsite i suđete? To je diskriminacija. Pustite i neko bio i slobodno. A oni će... Zašto? Zato što to smatrate zlom, je tako? Pa želite to da, da suzbijete. E tako i mi nas Allah podučio da je ovo zlo, da je ovo nevjerstvo. Da je ovo prepisivanje širka, Allah subhanahu wa ta'ala činjenje širka, najogavniji grije na dunjaluku. Ni za jedan drugi grije nije Allah subhanahu wa ta'ala rekao te kadu se mavatu je tafattarna min. وتنشق الأرض وتخر الجبال هدّا O tako, ni za jedan drugi grije. Kao što je da se Allahu subhanahu wa ta'ala pripiše sin. Zamalo da se nebesa provali, zdrobi, raspadnu. I zemlja raspukne. I brda da se smrve zbog toga što ste rekli. To je toliko krupna riječ. I kad Resul Salare i Zanom kaže da ih treba tako sa arapskog poluostrva da im tamo tu treba očistiti, zabraniti, onda tako treba vratiti. A na ostatku planete nije zabranio da postoji. Ovo je. A da li Marasu samo žive na Marasu? Ima ih i danas. Prave se crkve. Danas tam vladaju. Tako. Prave se crkve u Kuvajtu. I u, i u, i u, i u Kataru. Da tako. Jeste, jeste. Me, mečka baza je ovdje? Ne, ne, ne u mečki baza. Ljude, ljudi. Dobro, Mimo što mi. Znači, tako da znate. Da Allah subhanahu ta'ala pomogne. Taj vas je ispunio Omer radi Allah. Allah akbar. Tako. Dobro. U svakom slučaju,